บุ๊กทูหกสิบเอ็ดเชชสเดชันเวียนัสลำดับเลขเคลินตินสไคตวร์เจเดือนแรกคือเดือนมกราคมเป Pirmasis mėnuo yra sausis. เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Antrasis m e n u o yra vasaris. เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม t r e c i a s i s m e n u o yra kovas. เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Ketvirtasis m e n u o yra balandis. เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Penktasis mėnuo yra gegužė. เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Šeštasis mėnuo yra birželis. หกเดือนคือครึ่งปี Šeši mėnesiai yra pusė metų. มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม Sausis, vasaris, กูวัสเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายนบาลันดสเกกูชอิรบริเจลสเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเซปตันตัสสเมนัวอิราเลียปาเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมอัชตุนตัสสเมนัวอิรารูปยูดส เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Devintasis mėnuo yra rugsėjas. เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Dešimtasis mėnuo yra spalis. เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Vienuoliktasis mėnuo yra lapkritis. เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมสิบสองเดือนคือหนึ่งปีกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเลียปะรุกพิวตสรุกเซยส ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม spalys lapkritis gruodis